Lehena da, energiari buruz diren gai eta lanak kondien hartzia dira, eta guti xau kontsumitzeko energia obeki izolatzeko eta etxearen beruazteko sistemak eta horietan, la, dira laguntza parte bat. Bigarren kriterioa da, ezinduak diren jendendako egiten diren lanak, eman dezaun, berrakizu, beinua ga izeteko orde eh, dutxa italiano dutxa sistema hori edo, olakotan ere, eh, sartzen dira, kriteri hortan sartzen da ere. Ahal bezen luzaz ere atxekitzeko jende saharrak egina diren lanak etxe batean, hori er buruz ere bada Eta hirugarren kriterioa da, arreiatu ezin duten jendek, ez baitute aski uh, Ordion horien dako, etan, uh, etxe hori zinez uh, estatu txarrian balima da, hortan ere badira uh, laguntzak eta hori da irugarren kriterioa sartzen dena plan gintza hortana.